טוב ובשורות טובות וגם ישועות ונחמות. אם כן, תמיד אותה דילמה בשם אחד בינואר. להווה ידוע לכלל וליחיד. יום שכולם מתייחסים אליו בצורה כזו או כזו. ואכן דילמה. מכיוון שב-1 בינואר זה גם יום ההילולה הכללי. ללכתו של הנק וויליאמס. ביום הזה סגר את מעגל חייו גם טאונס ואן זנט. לא יאמן. וב-1 בינואר הלך לעולמו, נאסף אל האבות והאימהות. מי שכינו אותו הסבא, האבא, גם סבא, גם אבא, של הבלוז הבריטי, אלכסיס קורנר. אז מה עושים? שימו לב, הלילה. וכנראה לא רק הלילה. נקדיש התוכנית למעלליו, לסיפור חייו הבלתי ייאמן ולמפעלו רב הממדים והנאמן של אלכסיס קורנר. He's the man. על המדוכה. אוי, אלכסיס קורנר. חידודין. 38 שנים הלילה לכתו מן העולם. לא זכה לראות כלום משנת 1984. אז הלך לעולמו האיש שנולד בשם אלכסיס אנדרו ניקולס קורנר. לימים יזכרו אותו בתור אלקסיס קורנר, אבל זה באמת, זו דמות שהחל אה, בשנות ה-50, בשנות ה-60, ותור הזהב של שנות ה-70, דמות מאוד מאוד מאוד מוכרת, נערצת, מקהילת קהילות סביבה. אם אתם זוכרים, לפני ימים אה, אחדים, לא ממש ימים אחדים, אבל שבוע, שבועיים, שלושה, דיברנו על פועלו של ג'ון מייל, נרו יאיר. ואחד התרומות שמדברים על ג'ון מייל והבלוז הבריטי, זה שממנו, מן הלהקות שלו, מן החניכה שלו, כן, הבלוז ברייקרס למשל, יצאו להקות רבות, הרולינג סטונס, אמרנו, קרים וכולי. אלקסיס קורנר, ממנו אפשר לומר השתלשל כל הרוק הבריטי בכללו, ולא רק הבלוז הבריטי. ועל כך נעמוד בתוכנית הקרובה. ואולי נרחיב במידת הצורך, מכיוון שההקלטות רבות, לא רק רבות, אלא גם רבות איכות. מי שלא מכיר, לא נורא, נהפוך הוא. איך אמר לורד קיצ'נר? לכם אנו זקוקים. אלכסיס קורנר, הלילה 38 שנים ללכתו, ל"ח שנים. כאמור, נולד בשם אלכסיס אנדרו ניקולס קורנר, אבל היכן נולד? לא אנגלי היה ולא וולשי. הוא נולד בפריז בשנת 1928. זאת אומרת, זה דור דוריים לפני כל בני התשחורת שיקימו את להקות הסיקסטיז אה, של אנגליה. אז 1928, בעיר פארי, צרפת. אביו גם לא היה צרפתי. אה, כשהוא נולד, הינוקה היה אביו בן 58, זאת אומרת חשבון פשוט יביא אותנו לשנת הלידה 1870, אבא של אלקסיס. והוא היה קצין בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה. בואו נראה אתכם מתחרים בזה. לא סתם קצין בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה, אלא גם יהודי ממוצא אוסטרי. אה? אמו, אמו של אלכסיס קורנר, הייתה גם היא עשויה לאומים לאומים, ממוצא יווני, טורקי, וגם כן היה לה משהו קצת אוסטרי. זאת אומרת, שום דבר לא קשור לממלכה המאוחדת, אלא מה? מסעות המשפחה. בימי הילדות, עברו עליו גם בצרפת כמובן, הם היו גם בשוויץ, התגלגלו לצפונה של אפריקה, נורד אפריק, ולא תאמינו, ב-1940, כשאלקסיס קורנר היה בן 11, הוא ומשפחתו עלו על אחת מאחרונות הספינות, שחילצו אנשים והפליגו מצרפת לאנגליה, מכיוון שממש באותם ימים נפלה צרפת למרמס הקלגסים הנציונל-סוציאליסטים, והם הספיקו לברוח, וב-1940 נחתו בלונדון. המלחמה, הבליץ, הרי גם את לונדון מפציצים. אבל אלכסיס קורנר בתור ילד בן 11 סיפר לימים שהמלחמה דווקא הסעירה אותו ומילאה את דמיונו. הוא זכר את ההפצצות של הגרמנים מעל לונדון, כשהוא נמצא במקלט, ותוך כדי, כך הוא אמר ב-1940, הוא שמע תוך כדי ההפצצה, תוך כדי הבליץ, הוא שמע איזה ניגון מתוך תקליט של מוזיקאי הבלוז האמריקני ג'ימי ינסי, המטוסים הגרמנים מלמעלה. לונדון מופגזת. מי יודע מה יקרה עם המלחמה הזו. אבל אלכסיס קורנר, בן 11 במקלט, שומע את הצלילים האלו, ולימים יספר. מאותו רגע, מאותו רגע ששמעתי את התקליט של ג'ימי ינסי, בבליץ, מאותו רגע כל מה שרציתי לעשות היה לנגן את הבלוז. המלחמה גם היא באה אל סיומה, ואחרי מלחמת העולם השנייה, אלכסיס קורנר כבר ידע לנגן על גיטרה וגם על פסנתר. ב-1949 הוא הצטרף אל להקתו, להקת הג'אז של קריס ברבר, טרומבוניסט ידוע, קריס ברבר's ג'אז בנד, ובהרכב הזה, בקריס ברבר ג'אז בנד, הוא הכיר מוזיקאי, נגן מפוחית, שלצער הלב הלך באיבו, אבל היה כישרון גדול מאוד. באנגליה, סיריל דייוויס. הוא חבר אל סיריל דייוויס, ובמהלך שנות ה-50 הקליטו פה ושם כמה טיונים על פי מסורות הבלוז. streamlined train, fast train to run. Ah, pain ain't gonna help you now. I'm gonna leave in morning, maybe on that streamlined train. Only one thing I say, mama, get your mind off the man. Mama told me my pops done cry. some low down I'm gonna beat that much. I'm gonna leave in the morning, maybe on that Seamland train. Only one thing I'd say, Mama, get your mind off the man. Chicago, hack for dollar bill. If it's nothing, get somebody killed. I'm gonna leave in morning, maybe on that streamlined train. Only one thing I say, Mama, get your mind off the man. Streamlined train, fast train to run. My pain ain't gonna help you none. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamline train. Only one thing I say, Mama, get your mind off him, man. That's a mean old farmer, cruel little Indian, yeah. Took my baby a long, long way from here. I'm gonna leave in the morning. baby, on that streamlined train. Only one thing I say, Mama, get your mind off the him man. אוקיי, okay, זה נקרא Streamline Train, 1957, עם כל בעיות הסאונד וההקלטה של הניגון הנדיר הזה, אלכסיס קורנר, בתחילת דרכו, יחד עם סיריל דייוויס. אה, יפה. עכשיו, מתקרבים אמנם אל שנות ה-60, אבל אנחנו עדיין בשנות ה-50. מדוע אני אומר זאת? מכיוון שזו התקופה שבה האיים הבריטים וארץ אנגליה בפרט מוכים בשיגעון מוזיקלי. שיגעון מוזיקלי אמנם נשכח, אבל חשוב מאוד. הסקיפו. אתם זוכרים את הסקיפו? בשנות ה-50 באנגליה כולם ניגנו סקיפו. על פי האומדנים, היו אה, בתחילת שנות ה-60 או סוף שנות ה-50 בערך 600 להקות סקיפו באנגליה. מה זה סקיפו? סקיפו זה זרם מוזיקלי שהתפתח אמנם בארצות הברית בשנות ה-20 וה-30, נעזב קצת, אבל פתאום קיבל תחייה מחודשת בשנות ה-50 ב-UK. ומהו בעצם הסקיפול הבריטי? זוהי מוזיקה בידורית, כפי שסיפר קורנר, לא כל כך שרו או לא נתנו דגש על השירה ועל המילים, זה היה יותר מוזיקלי, ובעצם פופולריזציה של ז'אנרים שהתאגדו יחדיו, אסכולות אמריקניות שהתאגדו יחדיו, כמו בלוז, כמו ג'אז, כמו פולק, כל המסורת של הג'אג בנדס, אה, וכך שירים אמריקנים מן הפולקלור האמריקני קיבלו איזה מין דחייה מוזרה, בקצב מוזר לא פחות, אה, של השירים, כן, מה שנקרא All Time Music, אה, של שנות ה-20 וה-30 בארצות הברית. אז אה, למה אני אומר את זה? מכיוון שאלקסיס קורנר, משנות ה-50, היה חבר, התחנך הוא עצמו בלהקות הסקיפל הרבות שהיו באנגליה, כמו למשל להקת הסקיפל הידועה של קן קולייר. אתם רוצים לשמוע איך נשמע סקיפו? זה לא הטופ של הטבלה. ובכלל צריך לשמוע מה רמבלינג ג'ק אליוט חושב על הסקיפו. אגב, גם אלכסיס קורנר לא אהב את זה. Yonder come a Miss Rosie, how in the world do you know? I can tell her by apron and the dress she wore, umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She's going to ask the governor turn loose my man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a table of light on me. If you ever go to Houston, man, you better walk right. And you better not quarrel. And you better not fight. Jason Brock will arrest you. Hit in the boon take you down. And the judge is gonna tell you you're sugarland bound. With a midnight special. הנה דוגמה אחת לשיר סקיפל של קן קולייר, אבל היו מוזיקאים רבים שהיו שותפים לתנועת הסקיפל, כמו לוני דונגן. עכשיו, יאמרו מה שיאמרו אה, המבקרים, טהרני הבלוז, על הסקיפו, שהוא ממש חילול הקודש, הרי לסקיפו יש חשיבות אדירה בבנייתה של התנועה המבורכת, של תחיית הבלוז. בלי הסקיפו, לא רק אלכסיס קורנר יכול להיות לא היה מגיע לבלוז, אלא כל החברים שעבדו לצידו. לא היו מכירים את לדבלי. לא היו מכירים את כל ההקלטות של אלן לומקס. אגב, אלן לומקס הסתובב באותה תקופה במועדונים ושכנע אנשים להמשיך ולנגן את הדברים האלה, את הבלוז. בואו נשמע עוד משהו מ-1957 מתוך המועדון ה-Round House, שתכף אלכסיס קורנר וחברו סיריל דייוויס השתלטו עליו ויהפכו אותו למועדון חשוב ביותר בלונדון להפצת הבלוז המתחדש. נשמע את Leaving Blues, קולו של סירל דייוויס, הגיטרה אלכסיס קורנר. thank you Yes, I'm leaving in the morning, mama. But I don't know which way to go. Yes, I'm leaving in the morning, mama. But I don't know which way to go. Cause that woman I live with said she don't want probably see my coffin. Lordy Lord drew my back. Rather see my coffin. Lordy Lord through my back door. Then have that good looking woman and I feel I walk in mama, and I feel like lying down. Yes, I feel like walking, mama, and I feel like lying down. Cause that woman that I love, Lord, she done turned me down. I got holes in my pockets, mama. I got patches on my pants. I got holes in my pockets, mama. I got patches on I'm behind in a house rent. The landlord wanted money in a demand. Yes, I'm leaving, leaving, mama. I'm leaving, and I won't be back no more. Cause I'm leaving. on that old piano. סיריל דייוויס, יחד עם אלקסיס קורנר, יחדיו, עם הקבוצה שנקרא להם The Breakdown Group, ב-1957 מופיעים במועדון שנקרא Roundhouse, שממש עוד מעט סיריל דייוויס ואלקסיס קורנר, אה, כן, יהפכו אותו לשלהם וייסדו את הכלוב הנודע ב-1955, רב השפעה, ה London Blues and Barrelhouse Club. וזו תקופה, חברים ונאמנות יקרים, שבהם לא מנגנים בלוז באנגליה. לא רק שלא מנגנים בלוז באנגליה, אף אחד גם לא מגיע לשמוע בלוז אם הוא מתנגן באיזה מועדון. כולם בסקיפל, או בג'אז, או במוזיקות הפופולריות שניצלנו מהן. במשך השנים. אבל בלוז? מה פתאום? הגיעו כל מיני סייענים מארצות הברית של אמריקה. <laughs> ציידי נפשות, שאמורים היו לשכנע אנשים להגיע אל תוך המועדונים האלה. אבל כל אימת שהגיע בלוזיסט מארצות הברית אה, בתקופה ההיא ללונדון, הוא ידע היכן יש לו בית והיכן הוא יכול לנגן. וזה היה ב London Blues and Barrel House Club, של אלכסיס קורנר וסיריל דייוויס. טוב, זו הייתה הפתיחה, ההקדמה, עברנו את שנות החמישים, גמרנו עם הסקיפל וסיימנו עם הקלטות מאותגרות צליל. מעתה אנו בסיקסטיז, כי ב-1961, ושוב, אני מדגיש זאת, לפני כולם, ייסד אלכסיס קורנר את להקת העל שלו, רבת משתתפים שכל הזמן התחלפו את הדירות, אבל הוא היה קבוע והגיטריסט. הוא גם לא היה הזמר הראשי שם, והיא נקראה The Alexis Corners Blues Incorporated. תאגיד הבלוז של אלכסיס קורנר. זה הוקם ב-1961. אלכסיס קורנר. זו הקלטה מ-1963, Long Black Train, לציון הלילה 38 שנים ללכתו של אלכסיס קורנר, האבא האמיתי של הבלוז בכל ה-UK, בכל הממלכה הבריטית המאוחדת, הוא-הוא, שלא יבלבלו אתכם. לא ג'ון מייל, למרות שזכויות רבות לו, אה, ולא כל שם אחר <laughs> שעולה על דעתכם, כן? זה אלכסיס קורנר, אין בלתו. אז אה, פעם שאלו את אלכסיס קורנר בתקופה הזו, בתחילה, בתקופת הפורמציה, כיוון שהוא היה כישרון כה גדול, מדוע אתה לא שר כמו כולם את שירי הפולק האנגלים? Why aren't you? אתה אנגלי, אז למה אתה לא עושה, עושה English folk songs? אז הוא ענה למי ששאל אותו, מה אנגלי בי? אבא שלי אוסטרי, כן, יהודי, אה, אימא שלי אה, טורקיה, יווניה וגם קצת אוסטרית. מן, אני שייך לבלוז. זה אלכסיס קורנר, נאמן, למרות שחטף גם כן ביקורות מטהרני בלוז שעמדו בצד וחיכו למהלכים שסטו מן הקו המפלגתי. אבל עדיין אנחנו בשנות ה-60 ושם נשאר. וכשאני אומר שה Alexis Korner's, Blues Incorporated, זה היה מעיין, זה היה אבן שואבת, זה היה חדר לידה, אפשר לומר, של כל תנועת הבלוז הבריטית, אז אני מתכוון לזה. יותר מן ה Bluesbreakers של ג'ון מייאל, למרות שאין שום טעם בעריכת השוואות ותחרויות, יש מקום לכולם. אבל שימו לב מי המוזיקאים שכך עברו וניגנו תקופות לא מבוטלות עם אלכסיס קורנר בבלוז אינקורפורטד, כאשר הוא כבר אז נחשב כמו גורדון, כמו בן גוריון הזקן. הזקן שהגיע משם. ואלקסיס קורנר לימד את כולם. ממש הנחה אותם, הדריך, הם הגיעו, התעברו בלהקה הזו והלכו להקים את להקותיהם שלהם. אתם תזהו את האנשים, למשל המתופף צ'ארלי ווטס, לימים כמובן Rolling Stones, ג'ק ברוס, בסיסט, נאמן של אלקסיס קורנר, ג'ינג'ר בייקר, שהחליף את ווטס והיה גם כן מתופף בבלוז אינקופרטד. לונג ג'ון בולדרי, עליו השלום, מוזיקאי הג'אז דני תומפסון ודיק הקסטול סמית. אבל היו גם כל מיני מעריצים שלא היו חברים בלהקה של ה Alexis Korner's Blues Incorporated, והם היו מגיעים למועדון, ל London Blues Barrelhouse Club. כן, הם היו מגיעים לשם, ומדי פעם, כטוב ליבם, הם אזרו מספיק אומץ, כי אלקסיס קורנר היה טיפוס כזה עם קול מחוספס, כל הזמן תחובה סיגריה בפיו כמו המפרי בוגארט, עם משקפי שמש, שיער, <laughs> משהו. אם כן, היו מגיעים המעריצים אל המועדון, לראות את ההופעות של הבלוז אינקורפורטד, ומחכים לתורם לעלות על הבמה ולג'מג'ם מעט עם אלכסיס קורנר והלהקה. חלק מהם נשארו, התמידו בעניין הזה, וכך הפכו להיות רעים לכנסים מוזיקליים שכאלו. למשל? אחד, מיק ג'אגר, אגב, אימא של אלכסיס קורנר, פעם שמעה אותה מתאמנים, אמרה לאלכסיס קורנר, עזוב אותו, אין לו כישרון. אין לו כישרון. אימא של אלכסיס, אה, עם האוזן היווניה, הטורקיה והאוסטרית שלה. איזו חדות. אז אם כן, מיק ג'אגר. גם קית' ריצ'ארדס. נשמה, בריאן ג'ונס, כל אלה מן ה Rolling Stones. אחר כך בריאן ג'ונס ישתף איתו עוד פעולה ויקים איתו הרכב קצר ימים שנקרא New Church. נדבר על זה כשנגיע ל-70's. אה, מי עוד היה שם? אה, ג'ף ברדפורד, רוד סטיוארט, רוד סטיוארט, שניגן אז בתקופה ההיא בלוז ורק בלוז. ג'ון מייאל. אה, ועוד אחד קראו לו ג'ימי פייג'. לא יאמן, זה כמו כנס מחזורים, כל הדבר הזה. אה, אני רק מזכיר שג'ון מייאל הקים את ה Bluesbreakers שלו ב-1963. זאת אומרת, שנתיים לאחר אלקסיס קורנרס והבלוז אינקורפורטד. thank you and told my mother before I was born, I got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make you pretty women all jump and shout. The world gonna know. pretty girls. Lead me by my hand. Incorporated פעלו, של אלכסיס קורנר, פעלו בערך עד שנת 1966, זאת אומרת משהו כמו חמש, שש שנים, אה, כאשר מוזיקאים באו והלכו, הקימו את הלהקות שלהם כאמור, והבלוז אינקורפורטד, בניהולו ובהנהגתו הנאמנה של אלכסיס קורנר, אה, סיים את ימיו ב-1966. סך הכל לא נורא, כן? זו הייתה בסך הכל עוד סיבה למוזיקאים להיפגש ולנגן יחדיו באופן וולונטרי, כמו שהם עשו ב-23 בפברואר ב-1964, בחודש פברואר, יום 23 בו. סין? במועדון אשר בעיר ליברפול, ה Cavern. The Cavern. שם הופיעו הבלוז אינקורפורטד יחד עם אלכסיס קורנר. 1964, ליברפול, Live at the Cavern. הלילה אנחנו לא נחצה את גבול שנות ה-60. זה לא יקרה, מכיוון שיש על מה לדבר. לאחר הבלוז אינקורפורטד, למרות שעוד נחזור אליהם, אה, היה שותף אלכסיס קורנר בהקמתם של להקות נוספות. כן, ממש כך. ב-1966 הקים הרכב, טריו, שנקרא Free at Last, על שם המילים מילות הנצח של מרטין לותר קינג ג'וניור מ-1963, נאום I Have a Dream. אם כן, Free at Last, זה היה הרכב הטריו, יחד עם יואי פלינט ובינקי מקנזי. שניהם, נרם יאיר, יכולים עוד לספר, צרו קשר, והם ישמחו להתראיין. מתוך, אגב, הלהקה הזו, להקת הטריו, Free at Last, נוסדה ב-1968 אה, להקה מאוד חשובה וידועה, יותר פופולרית, שנקראה פרי. זה היה כמובן בעידודו ובהנחייתו של אלכסיס קורנר, למרות שהוא לא היה חבר בלהקה הזו. אז בואו נשמע הקלטה מן המעטות שנותרו לטריו Free at Last, כאן הם שרים ומבצעים את ניגון האסירים רוזי, שבוודאי התגלגל לידיהם מן ההקלטות של אלן לומקס, Be my woman, gala. Be a man. Be my woman, gala. Be a man. Be my woman, gala. Be a man. Be my woman, gala. Be a man. Whoa, Rosie. Whoa. אני לא יודע אם ממש ממש אותם אנשים, כן? אבל אותם קבוצות של אנשים שזעקו, צעקו את מילות הנבלה אה, בהופעות שלו באמצע שנות ה-60 באנגליה, של בוב דילן, צעקו לו ג'ודס, מכיוון שהוא לכאורה, מירכאות, השתמש במילה הזו, בגד בפולק שלו עצמו, וכמובן בפולק האמריקני בכללו, לא, אז הוא זכה לזעקות ג'ודס. כלפי אלכסיס קורנר לא צעקו דברים שכאלו, אבל באו בטרוניות, טהרני הבלוז, כן? האנשים שרק מה שמעניין אותם זה בנג'ו ואוטו הרפ, או נבל. זהו. גג, אוקיי, אפשר קצת הקשה, מרקס. אה, והאמת צריכה להיאמר שאלקסיס קורנר, היה מה שנקרא בלוז פיוריסט לא קטן. הוא עצמו, בינו לבינו, זה מה שהוא אהב גם כן. הוא היה גם כן טהרן בלוז, כפי שהוא העיד על עצמו. אבל המוזיקה חיה ועלתה מתוך אותה קרקע עתיקה. נשמע עוד משהו מהבלוז אינקורפורטד, וכאן זה קולו של הזמר, רוני ג'ונס, שהיה אגב חייל אפרו-אמריקני ששהה באנגליה, וכך עבר לאלקסיס קורנר. הניגון הבא הוא במקור של ריי צ'ארלס, You know the night time is the right time, 1964. You know the night time now. 1971 הופיעה כתבה נרחבת, עשרה עמודים בתדפיס, בכתב העת Rolling Stone. שם הופיעה כתבה, ראיון, עם אלכסיס קורנר, תחת הכותרת אלכסיס קורנר, פסיק, Father of us all. אבא של כולנו. <laughs> אלכסיס קורנר. אז איך אנחנו מכירים את האבא של כולנו? אה? האם, אני שואל, האם תרגמתי לעברית קטעים נבחרים מן הכתבה הזו, במיוחד עבור מהדורת 38 שנים ללכתו של אלכסיס קורנר? בוודאי שכן. ונקרא ממנה מחר. וכמובן, נמשיך אל סוף ה-60's ואל שנות ה-70. אלכסיס קורנר, תודה רבה לכל המאזינות ומטה האוזן. תודה רבה לאלון אביטל ולעמרי שדר אינספקטור. ברוכים תהיו כולכם, ונחתום עם ההופעה בפברואר 1964 בקאברן בליברפול, אלקסיס קורנרס, בלוז אינקורפורטד. Thank you. wake up every morning. Baby, with a rising sun. I wake up every morning. Baby, with a rising sun. thinking of my honey dripper. Well, and all the wrong she's done. Well, if you see my pigmeat, won't you tell her, please, please hurry home. my pig meat. Won't you tell him, please, please, hurry on. Cause I ain't had no real good lover. let me down. said, goodbye, little girl, goodbye. baby. I said goodbye, little girl, goodbye. Why'd you get something? shot. One more time. That's why we wake every morning. Baby with a rising.